Labrīt. Labrīt visiem. Labrīt. Jūs dzirdat mani? Sauc priekšā. Labrīt. Dzirdat? Es esmu dzirdējis jau šeit. Es tev nedzirdu. Ā, tagad dzirdu. <laughs> Labrīt. Labrīt. Prieks jūs visus redzēt šeit. Šodien es pat nezinu, ko, ar ko lai sāk. Es, es tikai zinu to, ka mūsu Dievs ir labs Dievs un viņš ir varens savā spēkā. Viņš ir brīnišķīgs un es varētu tā turpināt un turpināt. Un... Eh, tas kungs ir manā slavā dziesmā, tas kungs ir manā slavā dziesmā, tas kungs ir manā slavā dziesmā, tas kungs Dievs kungs ir manā slavas dziesmā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs spēks, mana glābšanā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir mans man, slāvās dziesmā, tas kungs ir manā slāvās tas mans spēks, tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Tas kungs ir mans spēks, manā glābšanā. Viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu pārēšu zināšu, viņš ir mans Dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Kungs, paldies Tev, paldies, mēs esam pateicīgi Tev, Tēvs. Mēs to novērtējam, Kungs, mēs paaugstinām Tevi un tikai Tevi. Kungs, lai Tev ir tīkams arī šis laiks, kungs, kad esam kopā šeit Tavā namā, kungs, kā Tavu līgavu Jēzu. Mēs Tev pateicamies, ka esam daļa no Tava plāna. Kungs, ka Tu esi mūsu pirmais mīlējs, ka Tu pirmais mums esi atzinis un ļaus sev tuvoties, kungs. Ka Tu esi tas, kas piedod grēks un šķīstī no ikvienas netaisnības, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tavs vārds ir augsti teicams pār visiem vārdiem, kungs. Kungs Dievs slavu un pateicību Tēvs. Paldies, ka Tavās rokās ir viss, kungs. Tu esi iesākums un nobeigums visām lietām, kungs. Paldies, Dievs, ka Tev neviena lieta nav sveša. Kungs, paldies, ka Tēvs, Tu saka, ka Bezdibeņi ir atvērta tavā priekšā, cik gan vēl jau vairāk cilvēku bērnu sirds, Dievs, arī mūsējās tās, arī šodien, arī tagad. Kungs, Tu zini visu, ar ko mēs esam atnākuši. Tēvs, Tu redz mūsu pateicību un Tu redz mūsu vajadzības. Kungs, un mēs lūdzam, ka Tu nāc, kungs, un saties mūs tajās. Kungs, ka Tu esi tas vienīgais, kas to piepildi, kungs, pēc savu labā prāta ar to, ka, kas tieši ir vajadzīgs mums ikvienam, Tēvs, arī šodien. Kungs, paldies arī, ka mēs varam nākt Tev šeit pagodināt ar to visu, kungs, ko Tu esi darījis un dari mūsu dzīvēs. Tēvs, ka mēs esam par svētību, ka mēs esam par celšanu un iedrošinājumu viens otram. Tēvs, paldies Tām. Paldies par Tavu klātbūtni, kungs. Paldies, debes Tēvs, ka Tu esi šeit, kungs. Ka Tu jau biji pirms mēs atnācām. Kungs, slāv Tev un pateicību, Tēvs. Mēs tiešām, kungs, pateicamies, ka Tu esi dzīvs, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs pateicamies par Tavu svētā garu vadību, kungs. Ka mēs nekad nebūsim vieni. Ka mēs būsim piepildīti, kungs. Ka mēs stāvēsim Tavā priekšā ka mēs apliecināsim Tev, ka mēs arī reiz redzēsim Tev vajag vaigā un godināsim Tev, Dievs, slāvu Tev, Tēvs. Paldies par glābšanu. Paldies, Dievs, ka tas ir šodien un pa īstām. Kungs, paldies, ka arī šodien ir tā žēlstības diena, kungs, priekš ikvienu vēl atgriezties, kungs, un iemantot pestīšanu, Dievs. Jēzu Kristu mūsu kungam. Dievs, slāvu Tev un pateicību, Tēvs, mēs paaugstinām Tevi, kungs. Mēs paaugstinām Tevi, Tēvs esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Jā, mēs apliecinām, kungs, tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr. No visām valodām un tautībām paudžu paudzes slava Tev skan, Tevi pielūdzam. Ah, aleluja, aleluja, Tevi pielūdzam, ah, Tu esi Dievs. Tevi pielūdzam, aleluja, ah, esi Dievs. Tu esi Dievs. Tu esi labs, tava žēlastība paliek vienmēr esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. No visām valodām un tautībām paudžu paudzes slāvā Tev skan no visām valodām un tautībām. Pauģu paudze slavā Tevs gan, no visām valodām un tautībām. Pauģu paudze slavā Tevs gan, te pielūdzām. Halleluja. Aleluja, aleluja, tevi pielūdzam, tu esi Dievs. Skatās tiešām, ka tu vien esi Dievs, tu vien esi kungs, kungs un tev mēs pielūdzam, kungs. Vispārējais tikai ir meli un elki, Dievs. Paldies tev, kungs, ka mēs varam tev pazīt, kungs. Un arī šodien tev slavēt, tev pagodināt, Dievs. Bet tiešām, kungs, tu esi kungs pār visām tautām.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 Aleluia, aleluia, Tevi pielūdza, Tu esi Dievs. Tevi pielūdza, aleluia, aleluia, Tevi pielūdza, Tu esi Dievs. pasakāmies par to, ka Tu esi mūsu Dievs, par to, ka Tu esi liels Dievs. Paldies, ka Tu esi mūsu vidū šeit. Paldies, kungs, ka Tu mājot tur, kur Tev meklē. Paldies, svētais gars, ka Tu esi dzīvi šajā vietā. Es Tev pasakos, kungs, tiešām. Paldies par Tavu mīlestību. Paldies, paldies par Tavu labestību, kungs. Paldies, Jēzus, par to, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Paldies, kungs, ka Tu esi mūsu izjūtas no tumsības vārds un iecēl savā mīļā Tēva valstībā. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev, kungs! Un es lūdzu Tēvs par katru vienu cilvēku, kas ir šeit. Dievs, es lūdzu, kungs, ka katrs saņem no Tevis, ka katrs piedzīvo Tev, ka katrs piedzīvo Tavu klātbūtni šeit. Jēzu, Tu esi šeit, Tu esi šeit, un Tavs gars ir šeit. Tavs gars ir šeit, un tas ir dzīvs. Un tā ir mūsu dzīvība, tā ir mūsu dzīvība. Kungs palīdz mums, palīdz mums izturēt līdz galam, Dievs. Kungs palīdz Tēvs, ka mēs pastāvam patiesībā. Kungs, ka mēs neskrienam līdz visiem vējiem, visiem mācības vējiem. Jēzus Kristus vārdā. Kungs, ka mēs paliekam pie Tevs, ka mēs paliekam pie Tevs. Tiešām, kungs, lai Tavs vārds ir apstiprināts, lai Tavs vārds ir apstiprināts, līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Svētais gars nāc tu pārliecini, nāc tu pārliecini par grēku taisnību un tiesu. Tikai tu, tikai tu, tikai vienīgi tu, Jēzus. Paldies tu. es radījis debesis un zemi. Gods lai ir tēvam, gods lai ir dēlam, gods lai ir svētājam garam. Gods lai ir tēvam, gods lai ir dēlam, gods lai ir svētājam garam. Halleluja, halleluja, halleluja. Aleluia, aleluia, aleluja. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Uz palīdzība ir tā kunga vārdā, kas radījis debesis un zemi. Gods lai Tev! gods lai ir tēvam, gods lai ir tēvam, gods lai ir svētājam garam. Gods lai ir tēvam, gods lai ir tēvam, gods lai ir svētājam garam. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Hallelujah. Hallelujah. tavam godam, ka mēs dzīvojam no spožuma uz spožumu, tēvs, no spēku uz spēka, mēs nevelkamies savā spēkā, bet visu savu cerību liekam uz tevi, Dievs, jo tevī ir viss, mūsu palīdzība ir tavā vārdā, lai mēs iemīlam tavu vārdu, tēvs, kā vissvarīgāko un visdārgāko, bez kā mēs savā ikdienā nevaram. Tur ir viss patiesība, tur ir viss spēks, kas mums ir vajadzīgs, tur ir viss atbildes, tur ir miers, tur ir prieks, tēvs. Tas viss ir tas, kas ir tevī, kungs. Un es lūdzu, lai mēs tiešām Tavu vārdu turam ļoti, ļoti augstu mūsu dzīvē, kungs. Paldies, Tēvs, un tiešām viss gods un viss slava Tev. Tu esi tik labs Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies par Tavu mieru, par Tavu prieku, par Tavu klātbūt un par Tavu spēku, Tēvs, par Taviem apsolījumiem, kas ir katra mūsu dzīvē, Tēvs, un dod, ka mēs tiešām skatāmies uz Tevi, Jēz, un ka mēs visu, visu, Tēvs, savu skatu vēršam tikai uz Tev, ka mēs neskatāmies uz apstākļiem, Tēvs, bet tikai savu skatu ceļam uz Tevi, kungs kungs. Paldies tiešām, lai slavēts Tavs vārds, lai Tu esi pagodināts Tevs gan šajā brīdī, šajā dienā, gan katru mūsu ikdienā, kungs. Slavu Tev, slavu Tev, kungs, slavu. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārga, Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārgā. viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slavēšu, godināšu, par Taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu, gavilēšu. esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu Tev, arī es Tavā līdzībā piederu Tev, slavēju Tevi tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīgā, Tava klātbūtne man dārgā. Tava godība man svarīgā, Tava klātbūtne man gārgā. Tava godība man svarīgā, Tava klātbūtne man dārgā esi Dievs, visgods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Tevi vien, es slavēšu, godināšu, par Taviem darbiem dziedāšu, kā mīlēšu. viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Tevi vien. Es slavēšu, godināšu, tavs, esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, visām vietām, no visām postu vietām, no visām bedrēm Tu mūs izvelc ārā. Kungs, un es lūdzu tiešām, ka mēs būtu tādi, kas meklē Tavu vaigu, ikdienas, ikdienas. Slāvu Tev, Dievs, tiešām par to, ko Tu dari. Paldies Tev, kungs. rakstījis, tev ir vārds no tā kunga. Ņemsim bībeles līdz atveriet Jāņa atklāsums grāmatu. Pirmā nodaļa, 7. līdz 8. pants. Redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katra acis un tie, kas viņa dūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. 8. pants. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Tajā pašā pirmajā nodaļā 17. pantā. Un kad es redzēju viņu, Es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam un man ir nāvs nēlas atslēgas. Paiesim uz priekšu, Jāņa atklāsums grāmatā 26. 21. nodaļas, atvainojos, 21. nodaļa, 6. pants. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušām bez maksas no dzīvības avota. Un 22. pāns, 13. 22. nodaļa, 13. pāns. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Jums nav jāatver, vienkārši es atvēršu Iesais grāma 44. nodaļu 6. pantu. Iesais 44, 6. Tā saka, tas kungs Izraēla ķēniņš un pestītājs, tas kungs ceabots. Es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis nav cita dieva. Alfa un omega, jeb pirmais un pēdējais, sākums un gals – Šodien gribējuši pievērst vārdu, vārdam, tieši vienam vārdam, jau caur šīm, šīm lietām, ko es runāšu. Tas vārds ir pirms. Pasaka pirms. Pirms. Pirms ir pirmais cilvēks ienāca šajā telpā šodien, Dievs svētais gars jau bija šeit. Pirms tu radījies, pirms tu pirms vispār piedzim, Dievs tev redzēja. Un pirms šī pasaule, pirms jebkas, kas, ko mēs redzam taustam, uz ko mēs stāvam, pirms tas viss radās, Dievs bija. Dievs ir uh, varens Dievs. Un uh, Dievs ir visu zinošs un Dievs stāv pār visam. Amen. Pirms. Tātad alfa un omega – sākums un gals. Tad, tad tas, ko es gribu pateikt, un tas, ko mēs arī lasījām, ir tas, ka Jēzus Kristus ir pirms viss. Tad ir viņš, un tad pēc tam nāk viss pārējais, tava dzīve, man dzīve, viss, kas ir. Un tad ir viņš, kas noslēdz visu alfa mega. Sākums un gals. Viņš ir pār visam. Ja varētu atvarēt Jāņa evaņģēlī pirmo nodaļu, 43. pāns, no 43. Šo alfa un nu omega mēs redzēsim arī šajā stāstā. Pirmā nodaļa Jāņa evaņģēlijas 43 līdz 51. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju, viņš atrod Filipu un viņam saka, seko man – Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Nātanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mūzes bauslībā un praviešu rakstījuši. Jēz no Nācerets, Jāzep dēlu. Nātanēls viņam saka, sacīja, vai no Nācerets var nāk kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Jēzus redzēja Nātanēlu nākam un saka pār viņu, par viņu. Redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības – Natanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja un sacīja viņam, pirms Filips tevi sauca, ka tu biji zem vīģis koka, es tevi redzēju. Natanēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģis koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm, Paties, paties, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēku dēlu. Pirms Filips tev sauca, es tev redzēju. Pirms. Mēs ļoti varenam Dievam kalpojam. Pirms. Dievs aicina, Jēzus nāk un aicina Filipu. Un uh, saka viņam divus vārdus, seko man tie tādi spēcīgākie vārdi, kas var pateikt, ko Jēzus var pateikt, seko man. Un tad ir uh, Filips aicina Natanēlu. Un saka, viņam mēs esam atraduši to, pa kas ir, pa ko ir rakstīts. Jēzus nācerets dēl, no nācerets Jēzus. Nāc un skaties, un viņš saka, vai no, nāc, no nācerets kaut kas labs var nākt? Viņš saka, nāc un redzi. Un uh, nāk, Fili, nāk Natanēls, un Jēzus jums saka, tāds, tu esi paties Izrēlēts, kurā nav viltības. Un Natanēls ēdamājs pilnīgi nekad nav saticis, nav runājis, nav redzējis. Un te viņš stāv Jēzum priekšā, un Jēzus saka, paz, nu, tā kā viņa pat nav viltības tevī. Natanēls uzdod jautājumu, kā, kā tas var būt, tu, kā tu man pazīst? Tad Jēzus saka, pirms tev Filips vispār sauc, es tev redzēju. Zinu tāds teiciens kristietībā, es atradu Jēzu. Es dzīvoju savu dzīvi pazudis un tumsā, un es atradu Jēzu. Tā ir liela nepatiesība, <laughs> Jēzus atrada tev. Jo uh, pirms tu viņu vispār iedomājies meklēt, pirms tu vispār par viņu iedomājies, pirms tu vispār gribēji viņu pielūgt, pirms visām tām lietām Jēzus tev redzēja. Un ir rakstīts nevis, ka mēs mīlam Dievu, nevis, ka mēs esam mīlējuši, nevis tikai tāpēc, ka Dievs ir, tāpēc, ka mēs viņu mīlam, bet Dievs pa priekšu mūs ir mīlējis, un tikai tāpēc mēs varam uh, viņu mīlēt. Tad viņš bija pirms tavas dzīves, viņš bija pirms, viņš redzēja to, un viņš arī zina, kas ir rīt, viņš zina, kas ir parīt, viņš ir beigas visam. Ja mēs kādam Dievam mēs kalpojam, tad, tad jebkas, kas ar mani šodien notiek, tas Dievam nav pārsteigums. Viņš to jau ir redzējis, viņš to jau zina. Vienmēr ar, kād, ar kādām lūkšanām mēs varam pie Dieva iet, nevis skaidrot viņam situāciju, nevis teikt viņam, kas ar manīm notiek. Es domāju, mēs varam stāstīt viņam, mēs varam dalīties ar to, kas ir. Bet mēs varam zināt, Dievs jau ir tur, un viņš ir redzējis, un viņš zina tev. Pasaka kādam blaks, kas tev sēž vai aizmugurē, Dievu nekas nevar pārsteigt. Mums kādreiz liekas, ka eh, nu, tāda sajūta varbūt liekas, ka kad Dievs skrien, nu, tā kā ietājas ienaidniekais sāta, nu, novērš visu viņa, visu viņa sataisītās nepatikšanas un problēmas. Un tā nav. Dievs ir pār visam. Dievs ir pār visam. Un viņš ir bijis pirms, un viņš ir pēc, un viņš zina visu. Pirms Dievs radīja pasauli, pirms Dievs radīja cilvēku, Viņš zināja, ka cilvēks kritīs grēkā. Paga, paga. Pirms pasauli tika radīta, bija Jēzus, un Jēzus misija bija krustā sišana. Kā tas var būt? Tā tas ir. To raksta Bībele. Pirms pasauli radīja, iedomājas, pirms pasauli tika radīta, notika viss notika, ko mēs lasām pirmā mūzes grāmatā. Un pirms cilvēks krita grēkā, Dievs zināja, ka viņš radīs pasauli, viņš zināja, ka viņš radīs cilvēku, viņš to visu redzēja, viņš radīja un cilvēks krita grēkā. Kā es tā varu teikt? Atveriet uh, Jāņa evaņģēlī pirmā nodaļa, Es izlasīšu 1. nodaļa 29. pants, jūs atveriet 1. pētera vēstuli, 1. nodaļa. 1. pētera 1, 18 līdz 20. Bet Jāņa evaņģēlī 1. nodaļa 29. pants, otrā dienā Jānis ieraug nākam Jēzi un saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Redzi, ir Dievs šis, tad, tad ir Jēzus Kristus, ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un tad 1. pētera vēstulē 1. Pētera vēstule, 1. nodaļā, 18. pantā, no 18. panta. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudrabojas zelta atpirkt no savas aplamās dzīves, mantot no tēviem, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojumā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēs pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jāņa atklāsim 13. nodaļa, 18. pants. Nē, 13. nodaļa 8. pāns Jāņa atklāsmē. Jāņa atklāsim pēdējā grāmata Bībelē. 13. nodaļa 8. pāns. Un, un to pielūgs visi, kad dzīvo virs zemes, kur vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Ordināla valdā šī rakstvieta saka, pirms pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Pirms pasauli tika radīta. Jēzus jau bija, zināja, Jēzus jau bija gatavs, zināja to misiju, kas viņam tiks uzdot no tēva. Dievs neglāba situācijas, viņš ievieš savu plānu. Un uh, arī, piemēram, mēs skatāmies uz pulksteni, piemēram, mēs cilvēki domājam, ka nu, mēs esam atklājuši kaut ko, mēs esam uzlikuši uz sienas kaut kas, kas mums rāda laiku, bet tas pulkstenis uz kaut kurien iet, un tas pulkstenis iet uz omega, un uz kurien viņš iet, uz Jēzus Kristus nākšanu, kad beigsies laiks. Saprotiet, Dievs ielicis mūs ir laikā, Dievs radīja šo pasauli, ielicis mūs viss ir laikā, bet viņš ir pāri visam. Un laiks iet uz kaut kuriem, man tas ļoti patīk. Ik viens cilvēks dzīvo, viņš domā, ka viņš dzīvo uh, pilnīgi sev, bet patiesībā viss laiks, katra sekundi iet uz to, lai satiktos ar Jēzu, vai nu kā Dievu bērnam, vai kā pazudušai dvēselē, bet mēs visi dodamies, tas viss iet uz omega, uz Jēzu Kristu. Viņš ir viss, draudz. Viņš ir sākums, viņš ir beigas. Dievs ir pirmais. 105. psalmi varētu atverēt. Vēl vienā stāstā mēs apstīsimies šo, ka Dievs ir pirms. Pirms. 105. psalms no 15. līdz 22. pantam. Un es kā bonus jums iedošu pirmo pantu, es izlasīšu pateicieties tam kungam. <laughs> Es biju iestarpināts šeit. Pateicieties tam kungam. Pateicieties par visu. Jo tas, kā ir tagad, var arī nebūt. Tas, kā ir tagad, tas vairs var arī nebūt. Cilvēki, kas mums ir blakus, pēc kāda laika viņi vairs var nebūt. Esiet novērtēt vienkārši to, kas jums ir. Ne? Pateicieties tam kungam par visu. Pateicieties. Un 105. psalms no 15. pānta. Šis ir stāsts, šis psalms runā par, par Izraela tautu, bet šis ir, šī daļa, ko mēs lasīsim, ir par Jāzepu. Jāzeps ir cilvēks no pirmā mūzes grāmatas, arī ļoti bagāts stāsts tur ir, bet šeit tāds apkopojums. Neizskariet manus svaidītos un nedariet ļaunu maniem praviešiem. Kad bats uznāca tajā zemē un izbeidzās viss maizes krājums – viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru, Jāzepu, ko pārdeva par vergu, viņa kājas lika siekstā un viņa pašu iekal dzelzīs, kamēr viņa paredzējums piepildījās un tā kunga vārds to apliecināja. Ķēniņš sūtīja un lika atraisīt viņu, tautu valdnieks viņu atsabināja. Viņš iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai, lai tas valda pār viņa lielkungam pēc savu prātu un māca viņa vecajam gudrību. Tā Izraels nonāca Eģiptes zemē un Jēkabs dzīvoja kā svešinieks Hama zemē. Šis ir stāsts par Jāzepu. Stāsts par, um, es iesaku šo izlasīt vispār pirmā mūzes grāmatā no 35. nodaļas, bet uh, šis stāsts par, uh, par brāli, vienu, vienu no 12 brāļiem, uh, kurš, uh, kuru mīl ļoti viņa tēvs un, un, un par viņu ļoti rūpējās. Un, un, un viņš arī tās, ko redz, kurš redz sapņus un redzējumus no Dieva. Dievs viņam dod vīziju par viņu nākotni. Un šiet, un viņš to stāst visiem. Un brāļi to apskaužoties sapnis, un tas, ko Dievs redz, ir tas, kas arī notiks ar viņu dzīvi. Redz reāli to, ko Dievs bija paredzējis viņu darīt, viņš to stāst, bet brāļi to, uh, nesaprot, un arī viņš tā iespējams lielīgi vai kaut kā stāst par to, kas notiks, ka viņš būs valdnieks, ka visi, gan tēvs un māte, gan visi brāļi locīsies viņu priekšā un klanīsies. Un to, protams, skaudība iemāja, un viņi vienkārši lielākā daļa no tiem brāļiem vienkārši apskauž to un, un, un apspriežās, lai viņu nogalinātu. Rodās tāda situācija, kad arī viņš aiziet, viņi bija aizgājuši tālu no mājām, lai ganītu tās, tos lopus tēvam, un um, viņš aiziet tas brālis Jāzeps aiziet pie tiem brāļiem. Un uh, viņi izdomā, redzot, ka viņš nāk, viņi izdomā viņu nogalināt. Un viens no viņiem ļoti pat tev iežālojas un iestājās pret to, lai to nedarītu. Bet tik un tā viņi viņu sasit, iemet uh, bedrē un domā tur atstāt. Bet pēkšņi nāk garām verga tirgotāja kolona, un viņi izdomā viņu pārdot. Un tālāk tas stāsts, viņš nonāk Ēģiptē, viņš dara labu, viņš, viņš ir taisnīgs cilvēks, bet viņu apmelno, viņu ieliek cietumā. Un viņš ilgs gads ir cietumā. Un kāds varētu teikt, nu re, tev ir baigā vīzija, tev ir baigais sapnis, un Dievs tev ir Devs, un Dievs tev varbūt pravietojas, ja? Un pasties uz savu dzīvi, kas tad ir ar tevīm, un kur tad tu esi? Bet tas labākais tajā stāstā, un ievērojot arī jūs lasot, trīs reizes vismaz ir rakstīts. Un Dievs bija ar viņu. Un Dievs bija ar viņu. Redziet, Dievs ir alfa un omega. Un ja viņš saka kaut ko tavā dzīvē, ja viņš praviet, ja viņš nāk savu praviešiem, runā kaut ko tavā dzīvē, viņš ir tātad pirmais un pēdējais, viņš ir rītdienā, viņš ir parīdienā, viņš ļoti labi redz, un viņš ir spējīgs izvīt un savīt tavu dzīvi tādā veidā, lai novest tevi līdz tam, ko viņš ir paredzējis. Tici tam? Viņš spēja to izdarīt. Viņš ir pirmais un pēdējais, viņš viņu neierobežo laiks, viņu neierobežo robežas vai vieta, viņš spēja darboties pāri visam. Un šis vīrs Jāzeps, viņš pats neapzinās, ka viņš ir cietumā, bet tieši uz viņu Dievs paredzēja lietot viņu, lai glābtu visu esošo pasauli. Tieši viņš bija tas trauks, ko Dievs lietos vēlāk, lai gan glābtu cilvēku, gan lai pagodinātu savu vārdu. Bet viņš to nesaprata. Viņš bija cietumā, viņš bija nodots. Iedomājies, kā viņam sirds sāpēja. Brāļi nodots, viņš domā par tēti, viņš domā par mājām, bet viņš ir cietumā. Par ko viņš ir cietumā? Par to, ko viņš nebija izdarījis, viltus apmelots. bet Dievs bija ar viņu. Viņš sūtīja viņiem pa priekšu. Un šeit ir Ēģiptes zeme. Iedomājieties, pirmkārtām jau Ēģiptes zeme. Ēģiptes faraona, ja mēs lasām vēstures grāmatas, tā bija ļoti ļauna tauta. Un īpaši bezdievīga tauta. Tas, ko viņi darīja, upurēja bērnus, nu, galināja cilvēks, ārprātīgs lietas, te ķēniņi, te faraoni darīja. Iedomājieties, ja cilvēks ir bez dieva, bez dieva likumiem, un viņam ir vara, viņš taču tik daudz, nu, tik daudz netaisnības, tik daudz ļaunumu darīja. Un, protams, tas stāsts bija par Izraēlu tautas glābšanu, tas bija par to, tas bija par Ābrahām, par to apsolījumu, par to glābšanu, novēršanu līdz Jēzum Kristum, bet arī, arī Ēģiptes zeme tika glābta un pasargāta no bada. Un šeit ir šie Ēģiptieši, viņi, Tāpat kā pasauli, mēs varam skatīties uz šo pasauli, viņi dzer un plosās un ārdās un ņemās tur savā sulā, ja var tā teikt. Viņi dzīvo bezrūpīgi dzīvi, viņi, viņi ir uz trases, uz ceļa, kas vienkārši ved uz iznīcību. Un šeit esam mēs, un kā mums iet citreiz. Varbūt neviegli, varbūt viegli, kā kur reizi. Mēs esam Dievu bērni, mēs nākam katru svētdienu, mēs slavējam Dievu. Un viņi tur dzīvo savas dzīves, bet Dievu vārds saka, pa viņiem pa priekšu viens vīrs tik sagatavots. Protams, tas stāsts ir par Jēzu, tas viens vīrs simbolizē vienīgi tikai Jēzu. Pasaule neapzinājās vispār savu ceļu, un to arī dara regulāri. Viņi neapzinās to, uz kurien viņi iet, kas vispār notiek. Viņi to neapzinās. Bet Dievs, negribēdams, ka cilvēki pazūd, sagatavo Jēzus Kristu, kurš nomir pie krusta, Un pēc tam atklājās par visu pasaules grēkiem, par visiem pasaules grēkiem. Pirmā mūzes grāmatā es atvēršu 45. nodaļā, 7. pantā. Bet Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabāt dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs. Un viņš man ir iecēlis faronām par tēvu, par kungu, visu viņam namam un par valdnieku pār visu Eģiptes zemi. Dievs sagatavoja Jāzepu tam brīnišķīgam darbam, ko izdarīja, jo pēc tam tas, kas notika tajā stāstā par Jāzepu, bija, kad – Dievs brīdināja, faraons redzēja sapni, kur viņš redzēja septiņus gadus, kur ir labklājības un pilns ar ražu, un viņš redzēja, pēc tam nāca septiņi ļoti lieli bada gadi, kad no, tik noēsts viss, un, un šis bats patiesībā bija tik nopietnas, ka pilnībā viss cilvēks tajā brīdī varēja izmirt. Bet Dievs saglabāja un izglāba, izglāba vienu cilvēku, sūtīja visiem pa priekšu. Redzat to? mēs varam dzīvot savā sapratnē un cilvēks var dzīvot savā kaut kādā lietā, bet Dievs gatavo glābšanu pašiem mums, pašai cilvēcei neapzinoties, gatavo glābšanu. Un tas faraons meklēja, lai to sapni izskaidrot, neviens viņam nevarēja izskaidrot, beigās viens no cilvēkiem atklāja, ka viņš bija arī redzējis sapni, un, un Jāzers bija izskaidrojis, un tā kā viņš bija izskaidrojis, tā piepildījās, un tas Jāzers tur cietumā ir, uh, Un faraons, kas ir ķēniņš, sūta to Jāzepu atveš šurpiņu, atveš šurp, un Dievs viņiem dod izskaidro par septiņiem bada gadiem, par septiņiem lab, labības pilniem gadiem un par septiņiem bada gadiem, kas nāks. Un Dievs dod gudrību Jāzepim, saka, tev ir jāsakrāj šajos septiņos gados priekš tā, lai tu izdzīvot tos nākošos septiņus gadus. Un faraons saka Jāzepam, nu, ko es vēl varētu iecelt? Tev ir Dieva gudrība, un nu, tad es tev arī iecelšu pār visu to, lai tu izstrādā to plānu un izdarītu to visu, lai sakrātu to, lai mēs varētu izdzīvot tos septiņas gadus. Un tā arī notiek. Pēc septiņiem pārpilnības gadiem nāk ļoti, nu, ļoti spēcīgs bats. Ne, nekas neaug septiņi gadi, tā ir ļoti liela, ļoti lai, liels laika posms. Un uh, tikmēr Jāzers bija sakrājis ļoti daudz labības un sāka pārdot eģiptiešiem. Sākumā eģiptieši nesa naudu, pēc tam viņi nesa savus lopus, pēc tam viņi nesa savu zemi, <laughs> pēc tam viņi nesa sevi, jo viņam nebija vairs ko dot. Un tā ir Jēzus Kristus perfekta bilde par Jēzus Kristu, ka pestīšana nevar iegūt, iedodot naudu, atnācot svētdienās, ziedojot vai, vai, vai uzdāvinot kaut ko, kas tev pieder, vai, vai nu, atdodot pat lielas lietas. Ja kā ir daudz cilvēku, kas ir atdevuši savus zemes baznīcai vai atdevuši tādā veidā domādam, ka iemantos pestīšanu. Bet pestīšana pie Jēzus var atnākt tikai tajā brīdī ar saviem, ka tu atdod visu savu dzīvi pretī. Savu pazudušo, nolemto iznīcībai dzīvi, tu atdod pretī Jēzum. Saka, Jēzus saka, nu tad dod viņš tev barību. Viņš tev pabaro un izglāb mūžīgai dzīvībai. Tikko mums bija Jāņa svētki. Es pat nezinu, kāpēc viņus sauc par svētkiem. Ja godīgi, ko, ko latviešu tautas svin īsti šajos svētkos? Ko? Es saprotu Ziemassvētki, ja kaut kā ir skaidrība, bet kas ir, kas ir Jāņi? Jāņu vārdu mēs svinam? Nu, latviešu tauta, ja. Un tad dzer un plosās viss. Visur ir alus un visur ir neķītrības un nešīsības. Un, uh, Bet iedomājies pāri visam arī es par šo domājumu, par šiem svētkiem. Šeit esam mēs, draudz. Ir Jēzus Kristus, kas ir sagatavojis pestīšanas plānu šai pasaulē, ko mēs zinām. Pirms viņiem, pirms viņi vispār apzinājās. Dievs ir sagatavojis plānu, glābšanas plānu. Ja, ja Dievs Iedomājieties, kāda tā ir žēlastība. Nu, iedomājieties, ja tu stāvētu, kāds būtu tavs priekšstats, tu stāvētu šeit šodien un, piemēram, tu redzētu, nezinu, zoo veikalā tu pirkt, piemēram, sunīti, ja? Un, bet tu redzētu, ka tas sunīs, ja tu viņu nopirksi, viņš aizved, tu aizvedīs mājās, viņš tev nogāzīs tev lielāko dāvanu, ko tev kristāla vāze uzdāvinā uz kāzām, piemēram. Un viņš nogāzīs un salauzīs un saplēsīs. Vai tev tajā brīdī nebūs tāds, ja tu to redzētu, ko tu domā tajā brīdī? Nē, es to sunīti nepirkšu. Pagaid, nu viņš taču tūlītās man tādas podas mājās sagāzīs. Bet Dievs tāds nav. Dievs pirms rada pasauli, viņš rada visu, nemaz viņš visu redzēja. Un viņš tomēr izlēma, jo viņš zināja, ka būs viens vīrs, kas ir Jēzus Kristus, kas piepildīs un, un sagatavos glābšanu cilvēkiem par to. Un vienu dienu, protams, ka beigsies grēks, protams, ka beigsies ļaunums, tas viss vienu dienu beigsies, beigsies laiks, beigsies šī pasaule. Dievs viņu kā tādu rutulu, mm, tādu papīru rulu salvilēs un izmetīs ārā, un viņš rada jaunu pasauli, kur nebūs pulkstenis, mums nebūs jādomā, cikos man uz darbu jāiet vai cikos man kaut kur jābūt, nebūs laika. Nebūs vajadzīga saule, kā Dieva vārds saka, būs, viņ, viņš būs mūsu gaisa. Bet Dievs redzēja to visu, un viņš sagatavoja cilvēku, vīru Jēzu Kristu, lai pasauli caur viņu tik glātu visā savā stulbībā, visā savā skriešanā uz pazušanu, aklumā. Viņš sagatavoja pestīšanu. Tāds ir mūsu Dievs. Un noslēdzot, es gribēju arī Jēzus Kristus, tas viss norāda par Jēzu bet arī tikpat daudz tas norāda arī uz mums. Un viena liecība, ko es gribēju pastāstīt, kas man uzved uz šo, par šo domāt, un arī tajā laikā es lasīju šo psalmu un domāju par to daudz. Man bija pirms divām nedēļām, man bija iespēja aizbraukt uz Poliju. Un bija braucienā uz Poliju, uz gan īsti pie Slovākijas robežas. Un uh, uh, pusbrāls, kas ir uh, saticies ar poļu meiteni, viņa Anglijā dzīvo, Londonā, bet viņi izlēma precēties. Un viņš man ļoti lūdza un ļoti aicināja braukt uz Poliju, uz, uz viņu kāzām. Un uh, viņš jau sen, ļoti sen man prasīja un lūdzu, viņš teica, man īsti neviena nav, tur būs no sievas puses būs ļoti daudz radinieka, man nav neviena. Un uh, tāds pamest dvēselīt viņš ir pa pasauli un arī sitās un, un, un, un bez tēva un, un Un pats arī bija pirms tam nu, Latvijā. Viņš bija savārīgs podas beigos, un viņš dabūja bēgt no Latvijas. Un, un, um, viņš ļoti lūdz, un tas lūgums tāds nāca ļoti, un nu, es to sadzirdēju. Es sapratu, ka viņam tas ir ļoti svarīgi. Un arī tad, kad es aizbraucu uz Polijas to braucienu, es ļoti sapratu, ka tas bija ļoti svarīgi viņam. Un, uh, un arī, arī ļoti spēcīgi savā sirdī sajūtu to, ka man ir tur jābūt. Un, uh, nebija tā, ka mm, skanēja balss, dūma no kaut kurienes nāca, teica, Matīs, tev ir jābrauc uz Poliju, bet jo vairāk es par to domāju, jo vairāk man likās, man ir jābūt tur. Es nezināju, kāpēc. Un tad es uz turienu aizbraucu, un tas bija ļoti tāls ceļš, uh, un es uz turienu aizbraucu, un viņš bija ļoti priecīgs, un viņam bija līdz draugi no Anglijas. Viņa labākie draugi bija sabraukuši, un, protams, viņi visi dzēra bija uz bāru aizgājuši, es atbraucu vakar pusē, viņi jau bija atbraukuši no rīta puses, viņi pat dienu jau bija aizgājuši uz bāru, un tā, nu, es ierados kaut kādos septiņos, man liekas, vai astoņos, un man tas, nu, pusbrālis aizved iepazīstināt saviem draugiem, un aizved uz bāru, un uzreiz tādu, oh, nu, forši. Es aizēju, viņi visi piedzērušies, vēl poļi kaut kādi cilvēki tur piedzērušies, un Es tur stāvu, jā, viņš tur iepazīstina, es uzreiz sāku liecināt, uzreiz sāku stāstīt. Viņi man dod dzert, es saku, es nedzeru. Kāpēc tu nedzeri? Es saku, Jēzus, man darīja brīvu. Kā tas var būt? Vispār šī viena lieta, viena lieta, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, visā tajās poļu kāzās bija fantastiska lieta. Es varēju momentāli liecināt, ja viņi nespēja saprast, kā tas ir, ka tu nedzeri. Tu esi vīrietis un tu nedzeri? tu vispār nedzeri, kā tas var būt? Es saku, nu, viņi tā domā, nu jā, tev ir noteikti kaut kāda bauša, kā es saku, nē, Jēzus man atbrīvojas, kādreiz ļoti daudz dzēru, viņš man ir ļoti atbrīvojis, esmu brīvs. Viņi to tā klausījās un, un uzreiz bija iespēja liecināt. Un tad es klausos, viņi visi tādi galīgi sadzērušies, viņi saka, kur vispār ir viesnīca, kur mums vispār jābūt, kas, kā es vispār pamodīšos no rīta, mums jau te vēl viss vakars priekšā un, uh, nu, tādu bezrūpīgu dzīvi. Nu, viņi atbraukuši, viņš viens no viņiem vēl tāds nu, labākais draugs, kā viņam jābūt visās procesos klāt ir, un, un viņš ir galīgi, pilnīgi, pilnīgi totāli piedzēries. Un man vienkārši ienāk prātā doma, viņš tad viņam nav gludekls, tā sievai nav fēns, viņš neko nezina, viņa neko nav gatava. Nākšā rītā desmitos viss sākās. Viņi tur vakarā, ko deviņi, viņi pilnībā pie, piedzērušies. Uh, Man, un tas bija tas moments, kad es, es pats to nepiefiksēju, bet pēc tam man nāca tik stipri tas. Es aizbraucu pie tās uh, ģimenes, pie sievas tās nu, ģimenes, un es prasu viņiem, nu, vai grūtiņi, pola, angliski, vispār nesaprotu, es saku, nu, uķug, <laughs> nu, krieviski, un gludeklis, un, un fēns, šš, Un viņi man iedod to lietu, un es aizbraucu, un es viņiem pasaku, es jūs pamodināšu, jo mēs bijām vienā nu, viesnamā, es jūs pamodināšu no rīta. Un viņi saka, paldies, un es viņiem saku, redziet, Jūs man tur pirmīt izsmējāt, kā diev, dievam ticīgi. Es teicu, bet jūs savas bezrūpīgās dzīves šeit dzīvojat, jūs nodzerat savas dzīves, bet Dievs gatavo tādu cilvēku kā man, lai tad, kad jūs sacitīsieties pret savas dzīves beigām, lai būtu mēs tur un jums liecinātu un rādītu pareizo ceļu. Klusums. Un es pēc tam braucu un es domāju, vai tā arī nav? Es domāju par savu ģimeni un par vispār apkārt, par kolēģiem – ja mēs kādā brīdī domājam, ka ot, viņiem viss veicās, viņiem viss, viņi bauda savu dzīvi, viņi dzēr, viņi plosās ņemās, un mēs te cīnamies pret grēku, pret, pret kārdinājumiem, pret visām lietām, mēs cīnamies pret vēlmu, pret visiem, mēs te cīnamies, nākam slavējam Dievu, dzīvojam Dievam, gribam viņam paklausīt. Un viņi dzīvo šīs bezrūpīgās dzīves. Un tad nāca prātā šis vārds, un Dievs viņiem pa priekšu sūtīja. Kāpēc tu ja kāds no jums esat vienīgais pestīs ģimenē, kāpēc tāds varētu būt? Es gribētu teikt, ticībā Dievs pa priekš, viņiem pa priekš sagatavoja tevi, lai tu būtu tur un tiekt un rādīt viņiem pareizo ceļu. Ir ja rakstviet, kas saka, nemetiet cūkām pēles, jo tad viņas nosabradās gan tās pēles, gan tev tur sabradās. Ir laiks, kad mēs sliecinām un mēs stāstam ģimenē, viņi nicina, viņi atmet, viņi ņirgājās, viņi atstuma es esmu iemācījies, tad nu, vienmēr pat dzīvot Dievam teikt, kāpēc es nedzeru. Un tad pienāk brīdis, kad viņi klausās. Pienāk brīdis, ka viņi atsitās pret, nu, labi, tas polijas pasākums, tas bija tāds nieks, tas bija gludeklis laikā pamosties fēns, tas ir nieks, bet cik reiz tā ir, viņiem tā dzīvojot, viņi neapzinās, ka tāpat kā faraons neapzinājās, viņi dzīvoja bezrūbīgi savas dzīves, Viņi, ne, viņi nebūtu zinājuši, septiņi, o, cik bagāti gadi viņi būtu tērējuši un ēduši, un viss būtu baigi labīs, bet nākts septiņi bad gadi, kas būtu pilnība iznīcības gadi. Pilnīgas iznīcības gadi. Bet Dievs sūtīja pa priekšu viņiem vīru, kas bija, ko pārdeva par vērgu, piemēram, viņa kājas liks iekstā, viņa paši iekal dzelzīs. Vīrs, kas gāja caur ciešanām, caur grūtībām, caur problēmām un viņiem pa priekšu sūtīja Dievs to. Es gribu noslēgt ar vienu raksturvietu. Tas nav tāpat vien, ka tu esi pestīts. Pirmā mūsu 50. nodaļā, 20. pantā. Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīves. Jāzeps to saka saviem brāļiem. Un saka tā, nu, bija ļauns, kas bija paredzēts pret mani, bet Dievs to pavērs par labi, jo viņš gribēja izglābt daudzus cilvēkus. Viņš gribēja izglābt daudz cilvēkus. Alfa un Omega, mūsu Dievs ir varens. Viņš ir varens. Un, uh, un es abrīnoju viņa žēlistību. Tā domājot, ka šodien šajā mūsu ikdienā Dievs ir bijis. Tad viņš ir redzējis, viņš ir sākums, viņš ir beigas, viņš ir redzējis visas tās lietas. Viņš redzēja viss, kas notiks. Kādreiz citi cilvēki domā, ja, nu, ja jau viņš ir visu redzējis, tad mēs neko ietekmēt nevaram. Un tad jau viņš ir visu redzējis. Nu, tā, nu, tad, tad vienmēr viņš redz, ka tas cilvēks ir ellē, un tad viņam nav varianti. Un ir vesels, vesels tādas uh, mācības radušās. Uh, kad ir izredzētie paradīzē un ir izredzēti ellē. Un tie, kas ir izredzēti paradīzē, dar, var darīt, ko gribu, viņi tur nonāks. <laughs> un tie, kas ir izredzēti ellē, viņi var būt visu mūžu baznīcā un celt rokas un slavēt Dievu, bet viņi nonāks ellē, bet tā tas nav. Es ticu, ka caur situācijām, caur lietām Dievs spēja mūs parādīt, mūs uzrunāt, mūs pamācīt, mūs mainīt. Bet tas, ka viņš ir pirms mēs nonākam. Pirms rītdienas viņš ir. Tas mums palīdz ļoti, man tas ļoti iedrošina. Man tas ļoti palīdz. Amen. Piecelsimies lūkšanai. Dievs, Tavs vārds saka, Dievs, kad uh, um, mācas miesās, Dievs, Tu mūs esi radījis, mūs veidojis. Tas nozīmē, ka mēs neviens pat neapzinājāmies vispār neko kas būs, kas mēs būsim. Bet Dievs tu redzēja. Un arī šodien, kungs, mēs lūdzam šo, šo tavu, ka, ka tu esi pāri visam, Dievs, un kad tu neesi ierobežot šajā laikā vai vietā vai, Dievs, kad mēs lūdzam, Dievs, ka šis, lai nāk mums kā atklāsa mūsu ikdienās, Dievs. Un lai mums palīdz uzticēties Tev, Dievs. Uzticēties, Dievs. Kungs, lai arī, kungs, kad nav, tu nevienu brīdi, Dievs, ne, neesi panikā vai, vai pārsteigts vai, vai šokā. Vai. Dievs, tu esi arī teicis, ka nāciet pie manis viss, kas esat grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Tu mūs aicini pie sevis, Dievs, un, jo, Dievs, tu neesi dusmīgs, tu neesi panikā, tu neesi uztraucies, tev nav stress, Dievs, kungs, palīdz mums redzēt tevi tādu, Dievs. Katrā situācijā, Dievs. Un arī, kungs, kad uh, mēs varam skatīties uz tiem cilvēkiem, kas mums blāks, kas ir pazuduši, ka mēs varētu arī satvert, Dievs, to, ka arī viņus tu mīli, Dievs. Lai gan viņi arī domā un viņi uzskata, ka viņiem tev nevajag, viņi tev pilnībā noraida un atstum. Dievs, tu viņus mīli, Dievs. Un tu negribi, ka viņi pazūd, tu gribi izglābt daudz cilvēks. Kā arī tavs vārds saka, Dievs, ka, ir, ka katru cilvēku tu gribi glābt, tu gribi pestīt, Dievs. Nav tā, Dievs, ka tu viņus ienīsi, Dievs, un pilnībā nevar izturēt, un tu neciet viņus šos cilvēkus, kas tev nemīl, kas tev netic, kas tev zaimo. Dievs, ja tā tas būtu, tad nebūtu iespējams Jēzum Kristum būt krustā sistam pirms pasaules radīšanas, Dievs. Jo tad tu pasauli nebūtu radījis, Dievs. Bet, Dievs, tu mīli šos cilvēkus, Dievs. Pirms viņi tev var mīlēt, Dievs, tu viņus mīli, Dievs. Kungs palīdz mums to satvert, kungs sagatavo mūs arī tām dienām, Dievs, kad viņi sa ieskries savā bezizējā, Dievs, ka mēs varētu būt tur un ka mēs varētu būt kā gaisam, kas rādīt ceļu viņiem uz pareizo, uz patiesību, Dievs. Gan mūsu ģimenēs, Dievs, tēvs, gan gan arī darbā vai visur citur Dievs, ka mēs varētu būt kā gaisam. Paldies Tev, Dievs, par katru cilvēku, kas ir šeit, Dievs. Paldies, ka viņi ir. Dievs, mums nav dot rītdien, Tēvs. Mēs tiešām novērtējam katru vienu, Dievs, iespēju. Mums jau viss mainās, viss notiek, Dievs, viss iet uz priekšu, Tēvs. Palīdz mums, Dievs, neatskatīties kādu dienu un nenožēlot, Dievs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Un draudz saka. Amen.